Kaixo entzuleo! Asamblea de Majara Sirratxa joa entzuden ari zarete! Ondoren gomenituetan, kure alitu egin izango dugun tertulia entzutera gonbiatzen zaitugu! Egunero bezala, gure herritarren zalantzak argitzen saiatuko gera, ikuspuntu guztia joratuz! Ongiet etorri, Asamblea de Majarasera zera! Egunon, Arratxaldeon eta Gabo Guztioi Asamblea de Majara zera. Gaur urru. Uriko batxarekin, Xabino Arana. Ezkerrak eman, gaur ere gure babesle ofizial konfe baski. Gora konfe bas, gora urkuiu. Viva la fiesta! Bia-ra, Egoera berri honek andatzeko tindileetan, biltzera behar duetut herriko biztazlearen zati hondi bati. Buruan ditugun kezki irtebide bat emateko eta herriaren ariak gauzatzeko. Buigimendu, irauntzale, eskertear, erradikal, demokratiko, anargista, mierda. Mierda, bida, Gora, mierda! Egungo egoera erantzun irmo bat emateko sortu da. Ebedik aurrera, mierda! Gora, mierda! Gora, mierda! Azken berri diorten ez, amar mila biztaletik bera dituzten herriek, ez dute ordu tegi mugari jasango. Eta gure elburua lasarte horiak zaur ezpen hori betatzea da. Gora, mierda! Gora, mierda! Mierda! Kauza korrela, argi dugu pertsona gehiagin bizirera gure herrian eta hau, behar diren, eta hartu behar diren neurriak hartuko ditugu, zalantzari gabe. Beharrezko bada, jendea gure erritik bialeko dugu, biztaleria murriztu arte. Asamblea horren helburua irten bide, elaginkor eta azkar bat bilatzea da, hau guztia soluzionatzeko. Gora mierda! Gora mierda! Gora mierda! Gora mierda! Bilakatuko da, arazo guztien irten bidea. Gora mierda! Txupito erakundeagatik! Hola mierda. Jot. Hola mierda. Eta orain asamblea dela jungo ERA? Bueno, honik esan daitena da, botako nituzkela erritikan, maskaria gabe atatzen dena kalera, guzti kanpora. Gora mierda! Gora mierda! Nik esan edet, eh, nik botako nituke erritikan, izatxean kolatzen dien guzti horiek supermekatuan. Gora mierda! Gora mierda! Gora! Nik bogetako nituzke nire gaineko bizilagunak, laugarren landarekoak. Ez dut etxalo egiten. Gora bierda! Gora bierda! Gora eh! Ba ne, guztiak botako nituk zutara! Gora bierda! Gora bierda! Nik esan ete bai, nire burdin guzti erramintaguzi jartzeitutela, guztion eskura erritikan jendia botatzeko motozerrak eta historia guztiak. Gora mierda! Rotaflexa! papu! Hola! Rotaflexa! Ni, net, eh, nere bizilaguna, lenguan loreak, eh, gura botatzen, nere patioa dena urez boteza. Gora mierda! Gora mierda! Nik botako nintuzke, maskariak kolore dunak dauzkatenak. Disidentes, gora mierda! Bani esan nahi dut, e, e, e, galtzerdik ez dituzten eramaten jendi pitillo, pantalon pitilloakin, ni hori zait gustatzen lasartere eta denak botako niztuzke, eh? Hora mierda! Hora mierda! Hora mierda! Hora ah, mierda! Hora mierda! Hora mierda! Hora mierda! mierda! mierda! mierda! mierda! mierda! mierda! Ah. Txupitoa erakunde gati! Txupitoa erakunde Eta orain, kuazen herrira! erri da? autoritatea! dugu jendea Arraza dugu jendea Bizitza hobe alde Bizitza hobe alde Gorrozo dugu jendea Gorrozo dugu jendea Hori ez alda koldo bertaina dauka metraieta Esku! Boka, eta! Ai, ai, ai, ai, ai, ai! A ver, a ver, se... Aupa! Se hostia izate! La sartea jaizten hain jende guztia! Menditikan! Mierda! Mierda! Se mierda eta se hostia, se zaten duzue, zer da hoi? Bueto gea honea, jendia guretikan botatzea, porque... Amar mila baino askoz gehiagoa eta ez du tegin mugari, nahi, ja potretaino gaude, eta kontrol hartuko dugu, egoraren kontrola nahi dugu, hortako sortu da mierda. Gora mierda! Hola, mierda! A ber, a ber, a ber. Lase, onai, eh? niertxaina naiz, eta zuek e, ez dakazute dos dedo de frente esaten den gazteleraz bezala, eta ez zeate enteratu lasarten ja sortzi mila biztale garel eta hemen orain ja dena egin dezakegu. Eta zuek etortzen zate orain, menditikan amar, amar mila pertsona, eta horrela ezin da. Osea, berri dojun baseate, mendira. Osea, osea, nahi zutena. O mendira, edo jipoian zuen aurpegitan. Nahi zutena. Así que, venga, marchando. ¡Entramos con todo! Bueno, ripallitos. <laughs> Entramos con todo, vamos a hacerles correr a estos Mindundi. Artu <laughs> pelota, fusil, apuntes, fuego. <laughs> ¡Corre, corre! ¡Venga, mentira, berrino! Evalio Queurra, goce cipallitos. Cora vas! Cora ¡Viva la fiesta! Cora vas, que tagora dirua. Cora vas, Cora Arana. Cora vas! que tagora Euskadi. entonces, paranoias. Adelante.